Քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանը համոզված է, որ այս երակողմ հանդիպումը երեք առաջնորդների հերթական փուլային հանդիպումն էր։ Նա ընդգծում է հայկական կողմի ակնկալիքները սպասվող իրադարձությունների վերաբերյալ ավելի ամբողջական պատկեր կարող է ունենալ բրյուսելյան հանդիպումից հետո։ Միաժամանակ նկատում է, որ երակողմ հայտարարությամբ ներկայացված դրույթները մասնակիորեն են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է մեզ համար առաջնահերթություն համարվող երկու հանգամանքի։ Առաջինը գերիների եւ պավող բոլոր անձանց վերադարձի, որի մասին հիշատակում եղավ հանդիպման ժամանակ եւ այդ խնդիրը բարձրացրեց վարչապետը, ինչպես նաեւ երկրորդ հարցը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի ադրբեջանական զորքի դուրսբերման անհրաժեշտությունը, առանային փաստի, որ նրանք ներխուժել են, բայց մենք տեսանք, որ փաստաթղթում ըստ էության առանձին դրույթներով այդ կետերին անդրադարձ չկար։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի խոսքով հայտարարության մեջ հիմնական շեշտը դրված է խաղաղության եւ կայունության պահպանման վրա։ Ադրբեջանական սադրանքները չեն կարող չանհանգստացնել միջազգային հանրությանը, հատկապես Ռուսաստանին, քանի որ այստեղ խաղապահության առաքելություն են իրականացնում հենց ռուսական զորքը։ Առայժմ Ադրբեջանը կառուցողական դիրքերից չի խոսում շատ կարևոր է գերիների խնդիրը։ Դա առաջնային այս պայդրությամբ մարդասիրական է, չէ՞ դա այդ բնույթով եւ վերջապես մարդիկ տարապում են պետք է վերադառնան եւ հետո ինչպիսի վերաբերմունք է գերիների նկատմամբ այնպիսի վերաբերմունք է նաեւ ժողովրդի ազգի նկատմամբ առհասարակ Եվ սա շատ կարևոր է, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը որևէ ձևով կառուցողական դիրքորոշում այսպես այն ձև չի իրեն ցուցաբերում, ինչպես որ պետք է։ Շատ լավ կլինի, որpիսի Ադրբեջանը պահպանի իր պարտավորությունները միջազգային իրավունքի նկատմամբ, բայց մենք տեսնում ենք, որ իրականությունը այլ է։ Հանդիպման փաստն ինքնին դրական քայլ է համոզված է քաղաքագետը, սա հնարավորություն է Հայաստանին եւս մեկ անգամ բարձրաձայնել արկա եւ չլուծված խնդիրների մասին։ Եվ այստեղ հստակ տարբերություն կար Պուտինի եւ Ադրբեջանի նախագահի ներկայացրած տեսակետների եւ Հայաստանի վարչապետի պնդումների միջև, որովհետեւ եթե նախորդ երկուսը խոսում էին ըստ էության խնդիրների լուծվածության մասին եւ խնդիրներ, որոնք դեռևս արկախվում են կամ դանդաղում են լուծումներ ստանալ, ապա հայկական կողմը միանշանակորեն բարձրաձայնեց չլուծված խնդիրները եւ միևնույն ժամանակ ավելացրեց եւս մեկ խնդիր, առայն որ այդ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանը ստեցյան զինված ներխուժում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարը։ Դավիթ Բաբայանը նշում է, որ այսպիսի հանդիպումները կարող են տեղաշարժ լինել կատարվող աշխատանքների մեջ։ Չնայած մենք ճանաչելով Ադրբեջանը, հասկանում ենք, որ դա լինելու է շատ բարդ, բայց այն, որ կարևորվում է հենց խաղաղության եւ կայունության պահպանում, սա է այս պայծրությամբ ամենակարևորը։ Օրակարգ ձևավորելու համար նախ պետք է լուծվի գերիների հարցը։ Ադրբեջանական զորքերը պետք է հետ քաշվեն Հայաստանի սահմաններից, նշում է Էմիլ Օրտուխանյանը եւ ընդգծում, որ նախորդային սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին փաստաթուղթ չստորագրելը նշանակում է, որ դեռ անելիքներ կան, քանի որ տարածքային հիմնախնդիրն առաջացել է հետկոնֆլիկտային շրջանում։ Սա նշանակում է, որ դեռ եւս առանձին գերակա եւ միջնորդական նշանակություն չի տրվել նաև այս մասով Ռուսաստանին, որովհետև սրանք դեռևս անելիքների դաշտից են եւ ես կարծում եմ, որ մեզ համար շատ նպատակահարմար կլինի, ինչպես Արցախյան խնդրի կարգավորման իմաստով Դավիթ Բաբայանի խոսքով սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքը երկար ժամանակ է պահանջում, իսկ Արցախը չի հրաժարվելու օկուպացված տարածքներից։ Մեզ համար մի բան է, բազ որ մենք Արցախը երբեք չենք լինելու Ադրբեջանի կազմում, սա մեզ համար անընդունելի է լինելու։ Բացի դրանից մենք չենք հրաժարվելու մեր այսպես դեօկուպացիայի խնդրից եւ այն համարում ենք այդ տարածքները, որոնք Ադրբեջանը զավցել է, մենք համարում ենք մեր անկախտելի մաս։ Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության մանդատը պետք է հարգվի Ադրբեջանի կողմից, չնայած թշնամական կողմը ապակառուցողական քայլերով փորձում է հարված հասցնել խաղապահության առաքելությանը, ասում է Դավիթ Բաբայանը։ Արտգործնախարարը եւս մեկ անգամ ընդգծում է, որ խաղապահ առաքելությունը պետք է երկարաձգի իր մանդատը մինչև հարցի վերջնական կարգավորումը, եւ դա պահանջում է Արցախի կարգավիճակի հստակեցում։ Անահիտ Ստեփանյան, Արցախ լրատվական։